Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման Արցախի առաջին հանրապետության 100 ամյակը։ Խոսապողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Խաչյանը։ Այո, հենց այդպես Արցախի առաջին հանրապետություն, որի 100-ամյակը լրանում է հուլիսի 22-ին։ Անհերքելի պատմական ճշմարտությունը, որ 100 տարի առաջ նույն այդ օրը 1918 թվականի հուլիսի 22-ին Շուշիի թեմական դպրոցի դահլիճում գումարվեց Արցախահայության առաջին համագումարը, որը Լեռնային Ղարաբաղը հրճակեց անկախ վարչակահական միավոր, այսինքն իրավական կարգավիճակով հանրապետության հավասարազոր պետություն։ Համագումարը, որին մեր լեռնաշխարի բոլոր շրջաններից մասնակցում էին վճռորոշ ձայնի իրավունքով 180 падգամավոր եւ խորհրդակցական ձայնով Շուշի քաղաքում գործող հասարակական հոսանքների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, աշխատանքները շարունակեց մինչև հուլիսի 28-ը, ընտրելով ազգային խորհուրդ եւ կազմելով կոալիցիոն կառավարություն բաղկացած 7 անդամից։ Այն ստացավ Ղարաբաղի ժողովրդական կառավարություն անունը։ Հենց համագումարի օրերին էլ հուլիսի 24-ին ընդունվեց կառավարության հրշակագիրը։ Նորընտիր կառավարությունը, որի իրավասությունը տարածվում էր ամբողջ գավառի վրա, երանդոն կերպով լծվեց տեղերում իշխանության մարմինների ստեղծման գործին։ Քաղաքի եմերզակա շրջանների անվտանգությունն ապահովելու համար հուլիսի 27-ին հաստատվեց պարետություն Գավառի ներքին խնդիրները լուծելու համար ստեղծվեց 4 հանձնաժողով՝ ֆինանսական, բարենավորման, բժշկասանիտարական եւ վարչաիրավական։ Գյուղական լիազորների փոխարեն նշանակվեցին գավառային եւ քաղաքային կոմիսարներ։ Ջրաբերդ Գյուլիստանում, Խաչենում, Դիզակում եւ Շուշիում հիմնվեցին հաշտարար դատարաններ։ Իբրև բարձրագույն վճռաբեկ Ատյան Շուշիում ստեղծվեց շրջանային դատարան եւ նրան կից հատուկ գործերի քննիչ հանձնաժողով։ Այսպիսով Ղարաբաղի ժողովրդական կառավարության ստեղծմամբ ավարտվեց Արցախյան լեռնաշխարհի հայկական անկախ իշխանության կազմավորման դժվարին գործընթացը, ինչի արդյունքում 1918-1920 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղն ուներ պետականության բոլոր ատրիբուտները, ներառյալ բանակն ու օրինական իշխանությունները։ Ժամանակաշրջանը անշուշտ բոլոր առումներով վտանգահարույց էր, հակեցած հակասական ու դրամատիկ իրադարձություններով։ Հենց այդ տարիներին էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը դարձավ վիճելի տարածք։ Փաստորեն կարելի ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ծագել է հենց այդ շրջանում, երբ 1917 թվականին Ռուսաստանի կայսրության փլուզման արդյունքում Անդրկովկասում կազմավորվեցին 3 ազգային պետություններ՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հանրապետությունները։ Ադրբեջանը ձգտում էր միավորվել Թուրքիայի հետ, Վրաստանը հույսեր էր տածում Գերմանիայի նկատմամբ, իսկ Անտանտին հավատարիմ մնացած Հայաստանին ոչ մի տերություն չէր սատարում։ Ի տարբերություն Հայաստանի եւ Վրաստանի, Ադրբեջան անունով պետություն ձևավորվել էր առաջին անգամ եւ որևէ պատմական կապ չուներ Արևելյան Անդրկովկասի հետ։ Նորաստեղծ Ադրբեջանը նպատակ ուներ ցամաքային կապ հաստատել Օսմանյան կայսրության հետ, որի ճանապարհին ընկած էր նաեւ Արցախի տարածքը։ Արցախայությունը հրաժարվեց ճանաչել այսպես կոչված Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավասությունը։ Ադրբեջանի մուսավատական կառավարությունը նպատակադրվել էր բռնազավթել պատմական Հայաստանի տարածքներից Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախճիվանը։ Նրա ցավալապաշտական ծրագրերը բացահայտ քաջելերում եւ դրանց իրականացմանը նպաստում էին Թուրքիան, որը ժամանակ անց դաշնակից տերությունները, գլխավորապես Անգլիան, իսկ Ադրբեջանի խորհրդայնացումից հետո նաեւ բոլշևիկյան Ռուսաստանը։ Այն ամենայնիվ Արցախայությունը հավատարի մնալով նախնիած ազատատենչ ոգուն կենաց ու մահու պայքար մղեց իր բնորան երկրի ազատության ու անկախության համար, պայքար, որի կազմակերպական, բարոյական ու քաղաքական միով բանիվ ռազմավարական կենտրոն դարձավ Շուշի քաղաքը։ Արցախում հայ-թաթարական ազգամիչյան խորացող ատելությունը բնականաբար խիստ վտանգավոր էր եւ հղի ներքին կրիների վաբերգական հերանեկարով։ Ոստի ձգտելով կանխել իրադարձությունների նման զարգացումը, Արցախի իշխանությունները հնարավորինս ամեն ինչ անում էին առաջացող վիճերի հարցերը քաղաքակիր ձևով բանակցությունների միջոցով լուծելու համար։ Սակայն Ադրբեջանի ղեկավարությունը մտադրություն չունենալով հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղը նվաճելու գաղափարից, մի կողմից երանդուն ջանքերով անընդհատ բորբոքում սրում էր հայ-թաթարական փոխհարաբերությունները, մյուս կողմից հարմար պահի սպասում իր նկարտումներն իրականացնելու համար։ Եվ պահն այդ շուշացավ Երիտթուրքական զորքերը, որոնք հայտարարակ պարտություն էին կրել հայ ժողովրդի մղած 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերում, Սարդարապատում, Բաշապարանում եւ Ղարաքելիսայում, Ղազախ Աղստաֆա գծով շտապում էին Գանձակ Բաքուն գրավելու համար, նպատակ ունենալով մի կողմից կանխել գերմանացիներին, մյուս կողմից նախադրյալներ ստեղծել համաթուրքական նպատակների իրականացման համար։ Թուրքական զորքերի հրամանատար Նուրի Փաշան վերջնագիր ներկայացրեց Ղարաբաղի ազգային խորհրդին, սակայն սեպտեմբերի 6-ին հրավիրված Արցախայցյան երկրորդ համագումարը մերժեց թուրքական հրամանատարության եւ մուսավաթական կառավարության պահանջը, նշելով, որ դեմ է Ադրբեջանի իշխանությանը եւ ջանում է միանալ Հայաստանի Հանրապետությանը։ 1918 թվականի սեպտեմբերի 15-ին անգլիական ուժերի հեռանալուց հետո թուրքերը ներխուժեցին Բաքու եւ կազմակերպեցին Երորյան աղջիր, կոտորելով 30000 անզեն հայերի։ Բաքվի եւ Ելիզավետպոլի Գանձակի նահանգներում ավերվեցին ու ոչնչացվեցին հարյուրավոր հայկական գյուղեր։ Թուրքական զորքերի հրամանատարությունը դարձյալ վերջնագիր հղեց Ղարաբաղի կառավարությանը, պահանջելով զինաթափվել ու թույլատրել թուրք-ադրբեջանական զորքերի մուտքը Շուշի եւ ճանաչել Ադրբեջանի իշխանությունը։ 1918 թվականի սեպտեմբերի 17-ին հրավիրված Արցախայցյան երրորդ համագումարը դարձյալ մերժեց թուրքերին։ Թուրքական հրամանատարությունը ստիպված հրաժարվեց ժողովրդի ընդհանուր զինաթափման պահանջից, չպնդեց Ադրբեջանի իշխանության ճանաչումը եւ խոստացավ պահպանել Ղարաբաղի ստատուս քվոն, պնդելով միայն զորքերը Շուշի մտցնելու պահանջը։ Քանի որ առաջին աշխարհամարտում գերմանա-թուրքական խմբավորման պարտությունը դարձել էր օրախնդիր, Ղարաբաղի կառավարությունը ժամանակ շահելու նպատակով համաձայնեց այդ պահանջին։ Առանց կրվի մտնելով Շուշի, թուրքերը զինաթափեցին քաղաքի հայ բնակչությանը, ձերբակալեցին մտավորականությանը։ Ի վերջո 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ի Մուդրոսի զինադատարով Թուրքիան ճանաչեց իր պարտությունն առաջին աշխարհամարտում։ Թուրքական զորքերը հեռացան Անդրկովկասից, իսկ դեկտեմբերին նրանց տեղը գրավեցին անգլիացիները եւ երկրամասում դարձան բացարձակ տեր ու տիրական։ Մուսավատական Ադրբեջանի կառավարությունն այս անգամ փորձեց անգլիացիների օգնությամբ նվաճել Լեռնային Ղարաբաղը։ Հայտարարելով, թե վիճելի տարածքների ճակատագիրը որոշվելու է Փարիզի հաշտության խորհրդաժողովում, անգլիական հրամանատարությունն իրականում ջանք չեր խնայում Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանին կցելու համար։ Հսկողություն հաստատելով Բաքվի նավթի արտահանության վրա, նա ձգտում էր Անդրկովկասը վերջնականապես անջատել Ռուսաստանից, իսկ Ադրբեջան դարձել Արևմուտքի ամրակետն ու խոչընդոտել տարածաշրջանի խորթայնացումը։ Այդ պատճառով էլ Անդրկովկասի նկատմամբ դաշնային տերությունների քաղաքականությունն ակնհայտ ադրբեջանամետ էր։ 1919 թվականի հունվարի 15-ին ադրբեջանական կառավարությունը անգլիական հրամանատարության գիտությամբ ազգությամբ քուրդ Խոսրո Բեկ Սուլթանովին նշանակեց Լեռնային Ղարաբաղի գեներալ նահանգապետ Միաժամանակ վերջնագիր ներկայացնելով Ղարաբաղի ազգային խորհրդին Ադրբեջանի իշխանությունը ճանաչելու պահանջով Մեկ ամիս անց Փետրվարի 19-ին Շուշիում գումարվեց Արցախայցյան 4-րդ համագումարը, որը մերժեց Ադրբեջանի վերջնագիրը եւ հանդես եկավ Սուլթանովին գեներալ նահանգապետ նշանակելու որոշման դեմ ի պաշտպանություն վերջինիս բրիտանական առաքելությունն իր հերթին հանդես եկավ պաշտոնական ցանուցմամբ հայտարարելով թե բրիտանական հրամանատարության համաձայնությամբ դոկտոր Խոսրով Բեկ Սուլթանով ժամանակավոր նշանակվել է Զանգեզուրի, Շուշիի, Ջիվանշիրի եւ Ջեբրայիլի գավառների, այսինքն Ելիզավետպոլի, Գանձակի, նահանգի հարավարևելյան հայկական գավառների գեներալ նահանգապետ Բրիտանական առաքելությունը նշվում է շրջաբերականում, անհրաժեշտ է համարում վերստին հավաստելու, որ նշված մարզերի պատկանելությունը այս կամ այն միավորին որոշվելու է խաղաղության խորհրդաժողովում։ Ի պատասխան այդ հայտարարության Ղարաբաղի ազգային խորհուրդը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարման միակ ընդունելի ձևը համարում է անգլիացի գեներալ նահանգապետի նշանակումը։ Վերնային Ղարաբաղում եւ Զանգեզուրում ադրբեջանական գեներալ նահանգապետի նշանակումը զայրացրեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ 1919 թվականի հունվարի 21-ին Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես Ադրբեջանի կառավարությանը հայտարարեց, որ ինքը չի կարող ընդունել նույնիսկ ժամանակավոր Ադրբեջանի իշխանությունը Ղարաբաղի վրա, որը կազմում է Հայաստանի անբաժան մասը։ Սակայն անգլիական հրամանատարությունը հակառակ հայկական կողմի բողոքների շարունակեց օգնել ադրբեջանական կառավարությանը։ Բաքվում անգլիական զորքերի հրամանատար գնդապետ Շատելվորտը 1919 թվականի ապրիլի վերջերին ժամանեց Շուշի Ադրբեջանի իշխանությունը Ղարաբաղի ազգային խորհրդին ճանաչել տալու նպատակով։ Ապրիլի 23-ին Շուշիում հրավիրվեց Արցախայության 5-րդ համագումարը, որը մերժեց Շատելվորտի պահանջը։ Սուլթանովը վճռել էր Լեռնային Ղարաբաղը ներեն ենթարկեցնել զենքի ուժով։ Գրեթե ողջ ադրբեջանական բանակը կենտրոնացվել էր Արցախի սահմանների երկայնքում։ 1919 թվականի հունիսի 12-ին անգլիական զորքերը հեռացան Լեռնային Ղարաբաղից գործողությունների ազատություն տալով ադրբեջանական զորքերին։ Այդ օրերին հրավիրվեց Արցախայցյան 6-րդ համագումարը, որի հիմնական խնդիրը մինչև Փարիզի Հաշնության խորհրդաժողովի հրավիրումը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի փոխհարաբերությունների հարցի քննարկումն էր։ 1919 թվականի օգոստոսի 13-ին հրավիրված Արցախայության 3-րդ համագումարն օգոստոսի 22-ին ստորագրեց համաձայնագիր, ըստ որի մինչև Փարիզի հաշտության խորհրդաժողովում հարցի վերջնական լուծումը Լեռնային Ղարաբաղն իրեն ժամանակավորապես համարում է Ադրբեջանի տարածք։ Սակայն Արցախի հայությունը զենքը վայր չդրեց եւ ադրբեջանական զորքերն էլ չմտան Լեռնային Ղարաբաղ։ Երկրամասն առաջվա պես մնաց ինքնուրույն քաղաքական միավոր։ Նորաթող նահանգապետը Շուշի ժամանեց 1920 թվականի փետրվարի 10-ին եւ բնակության վայր ընտրեց քաղաքի թատարական թաղամասը։ Նրա իշխանությունը գործնականում տարածվում էր միայն Շուշի քաղաքի թուրքական թաղամասի եւ Խանկենդի ավանի վրա։ Փետրվարի 19-ին Սուլթանով նորից դիմեց Ղարաբաղի ազգային խորհրդին Ղարաբաղը վերջնականապես Ադրբեջանի միացնելու հարցի անհապաղ լուծման պահանջով։ Փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 4-ը տեղի ունեցավ Արցախայցյան 8-րդ համագումարը։ Այն Շուշիում գումարելու Սուլթանովի ցանկությունը կարելի ասել կատարվեց մասամբ։ Բանն այն է, որ ազգային խորհուրդը նախապես տեղեկացրել էր падգամավորներին քաղաք չգալ, այլ հավաքվել Շոշ գյուղում։ Դժբախտաբար ազգային խորհրդին չհաջողվեց այդ մասին տեղյակ պահել բոլոր падգամավորներին։ Դա էր պատճառը, որ համագումարին հրավիրված 127 падգամավորներից 50-ը հավաքվեց Շուշիում, իսկ 77-ը Շոշ գյուղում։ Շոշի համագումարը վերստին արտահայտելով հայության անբեկաների կամքը, իր ընդունած բանաձևով մերժեց Սուլթանովի պահանջը եւ կրկին բարձրաձայնեց Հայաստանի Հանրապետության հետ վերամիավորվելու մասին։ Ինչ վերաբերում է Շուշիի համագումարին, ապա այն Սուլթանովի ճնշման տակ ընդունեց Ադրբեջանի շահերից բխող որոշումներ։ Ադրբեջանը եւ նրա թիկունքին կանգնած Թուրքիան լիովին հասկացան, որ Արցախի հարցը լուծելու ճանապարհը մեկն է՝ Արցախայցյան բնաջնջումը։ Այդ նպատակի համար Ադրբեջանը մեծաթիվ զինուշ կենտրոնացրեց Ղարաբաղի գավառում։ Ստուգ տվյալներով 1920 թվականի գարնանը Ղարաբաղում կենտրոնացված էր ավելի քան 10000 զինվոր։ Իլորումը շտաբ կազմակերպվեց նաև քրդական մի դիվիզիա։ Շուշի ժամանեց Նուրի Փաշան 10 թուրք սպաների ուղեկցությամբ։ Մարտի 11-ին եւ 12-ին Բաքվից Ջեբրայելի վրայով Ղարաբաղ եւ Զանգեզուր ուղարկվեց 90 վագոն բեռնված զենքով ու զինամթերքով։ Մարտի 20-ին Սուլթանովի կարգադրությամբ թուրք-թաթարական մեծաթիվ զորքեր սկսեցին բռնությամբ զինաթափել բնակչությանը եւ կոտորել նրանց։ Թաթարները պատրաստում էին մեծ հանդիսավորությամբ նշել Նովրուզ բայրամը մահմեդական ամանորը։ Տոնակատարությանը մասնակցելու անվան տակ իրականում հայերին կոտորելու Խանկենդի զորքերը բերվեց Շուշի, իբր թե զորահանդեսի։ Շուշի եկան նաև Ադամից, Ղարաբաղի տարբեր շրջաններից հարյուրավոր մահմեդականներ։ Շուշի հայությանը եւս կարկադրված էր մինչև մարտի 22-ը զենքերը հանձնել։ Ժամկետը լրանալուց հետո նույն օրն առավոտյան Սուլթանովի հրամանով զինվորական պահակախմբերը սկսեցին շրջել քաղաքի հայկական թաղամասում եւ խուզարկել բնակարանները։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Զանգեզուրի դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումը սկսվեց մարտի 22-ին։ Մուսավաթական բանակի հարվածային ուժերը թուրք սպաների հրամանատարությամբ կենտրոնացել էին Աղդամ, Ասկերան, Խանկենդի, Շուշի խոչողի վրա, իսկ արևմտյան կողմից Քիրս, Տումի, Խծաբերտ ուղություններում։ Հայկական զինված ջոկատները հարձակման անցան ռազմավարական նշանակություն ունեցող Ասկերանի, Շուշիի եւ Խանկենդիի վրա։ Մարտի 22-ին հայկական ուժերը Տշնամուն մեծ կորուստներ պատճառելով գրավեցին Խոջալուն եւ Խանքենդին։ Մարտի 23-ին Աշկերանի Բերդը եւ հարվածելով հակառակորդին քշեցին մինչեւ Ղարաղաչ։ Արցախում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների կիզակետը դարձավ Շուշիի հայ ազգաբնակության սպանդը։ Ադրբեջանա-թուրքական զորքերը եւ մահմեդական բնակչությունը մի ամբողջ օր մարտի 23-ին արյունահեղ խրախճանք էին կատարում քաղաքում։ Հայ բնակչության մեծ մասը սրի էր քաշում։ Սպանվում են հազարավոր տղամարդիկ, կանայք, ծերեր եւ երեխաներ։ Ոչ ստուտ տվյալներով Շուշիում զոհվածների թիվը հասնում էր մոտ 8000-ի։ Մայից փրկված Շուշի հայության բեկորները թվով 5-ից 6000 մարդ մազապուրց փախավ վարանդա եւ դիզակ։ Ըստ Ղարաբաղի հայոց ազգային խորհրդի վիճակագրության, կործանված գյուղերից մոտ 20000 չափահաս եւ ավելի քան 4000 անչափահաս մարդ ապաստան գտավ Վարանդայի, Դիզակի եւ մասամբ Զանգեզուրի գյուղերում։ Բազմակողմանի նախապատրաստությունից հետո Մարտի 1-ին թուրքերը միաժամանակ 3 Ասկերան-Շուշի խոչողու, Աղդամ վանք եւ Կարաչինար Էրքեջ ուղություններով սկսեցին հակահարձակումը։ Արցախահայերի համար վերջապես եկավ երկար սպասված պահը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կարգադրությամբ 1920 թվականի ապրիլի 14-ին Զանգեզուրի կողմից Վարանդա գավառ մտան հայկական զորամասերը դրոյի հրամանատարությամբ եւ մի քանի օրվա ընթացքում Ղարաբաղը մաքրեցին թուրք թաթարական զորքերից։ Սուլթանովն իր զինված կազմավորումներով պատսպարվեց շրջապատման մեջ գտնվող Շուշիում։ Դրոյի անմիջական նախաձեռնությամբ ստեղծվեց Արցախի ժամանակավոր կառավարություն վարիչների խորհուրդ անունով։ Ստեղծվեց բանակի ընդհանուր հրամանատարություն դրոյի գլխավորությամբ։ Ղարաբաղի եւ Զանգեզուրի միջև սկսվեց ազատ հաղորդակցություն։ Կազմակերպվեց սայլերի գումակ, որի միջոցով Զանգեզուրից եւ այլ վայրերից շարունակաբար զենք, զինամթերք ու պարեներ հասցվում Ղարաբաղ։ Բոլոր ճակատներն ու ռազմավարական նշանակության բնակավայրերը միացվեցին հերոսային գծերով։ Դրոյի առաջնահերթ խնդիրն էր ապահովել Արցախի անվտանգությունը եւ լուծել Գավառը Հայաստանին վերամիավորելու հարցը։ Դրա մասնակցությամբ ապրիլի 25-ին Թաղավարտ գյուղում գումարվեց Արցախայության 9-րդ համագումարը, որը մեկ անգամ եւս արձանագրեց հրշակել Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը որպես նրա անբաժան մաս։ Քաղաքական նոր զարգացումները սակայն փոխեցին իրավիճակը։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանում հաստատվեցին խորհրդային կարգերը։ Բաքվի բոլշևիկյան հեղաշրջումից հետո ռուսական կարմիր բանակի զորամասերը մոտեցան Արցախի սահմաններին։ Ադրբեջանի բոլշևիկյան կառավարությունն ապրիլի 30-ին եւ մայիսի 8-ին Հայաստանի կառավարությանը ներկայացրեց վերջնագրեր, պահանջելով հայկական զորամասերը դուրս բերել Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններից։ Մինչ Հայաստանի կառավարությունն ուղիներ էր փնտրում վիճահարույց հարցերի խաղաղ կարգավորման համար, Շուշիի եւ Զանգեզուրի շրջաններում հայ-թաթարական կոտորածները իբր թե կանխելու պատրվակի տակ մայիսի 11-ին Կովկասյան ճակատի հրամանատարության հրամանով 11-րդ կանմիր բանակի զորամասերը շարժվեցին դեպի Նախիջևանի, Օրդուբադի եւ Շուշիի շրջաններ։ Մայիսի 12-ին ռուսական զորքերը մտան Շուշի։ Կարմիր բանակի զորամասերը հսկում էին Արցախի ռազմավարական կարևորագույն կետերի վրա, իսկ Ադրբեջանի կառավարությունը վերջնագրային լեզվով պահանջում էր 3 օրվա ընթացքում ենթարկվել իրեն։ Մայիսի 22-ին տեղի ունեցավ Ղարաբաղի ժամանակավոր կառավարության վերջին նիստը։ Կառավարությունը համոզմունք հայտնեց, որ երկրամասով ստեղծված իրավիճակում դրությունը կարող են փրկել տեղական բոլշևիկները, իշխանությունն իրենց ձեռքը վերցնելով եւ Ղարաբաղը հայտարարելով խորհրդային Ռուսաստանի մաս, այլ ոչ թե Ադրբեջանի։ Այսպիսով քաղաքական հանգամանքները դասավորվեցին այնպես, որ դրոն մայիսի 27-ին իր զորամասով հեռացավ Արցախից եւ վերադարձավ Գորիս, ամբողջ զինանոցը եւ Պարինի պահեսները թողնելով Ղարաբաղցիներին։ Մայիսի 28-ին Թաղավարտ գյուղում տեղի ունեցավ Արցախայցյան վերջին 10-րդ համագումարը, որը Լեռնային Ղարաբաղը հրճակեց խորհրդային։ Այսպիսով Ռուսական կարմիր բանակի օգնությամբ եւ բոլշևիկյան Ռուսաստանի ղեկավար գործիչների հովանավորությամբ Ադրբեջանը սկսեց աստիճանաբար նվաճել Ղարաբաղը։ Այլ կերպ ասած, ինչին չկարողացավ հասնել մուսավատական Ադրբեջանը թուրքերի եւ բրիտանացիների օգնությամբ, Արցախին անհամեմատ հեշտությամբ տիրացավ Կարմիր Ադրբեջանը խորթային կարգերի քողի տակ։